Falënderimi absolut i takon Allahu xhalla wala Zotit të botrave përshëndetjet Allahu xhalla wala dhe mëshira e tij qoftë mbi më të mirin e pejgamberëve zotëriun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin me të mirë deri në ditën e gjykimit pi tjetërkujna pos Allahut tebareke we teala dhe se kërkimi i ndihmës prej dikujt tjetër në ata çka ska mundësi dikush me ta kry ata pos Allahut nëse kërkon pi dikujt tjetër atëherë vetëm se e ke kalue vijen e kuqe dhe ke dal nga pala e jobesimtarëve dhe atyre të cilët i bojn Allahu xhallewala shirk pastaj ka thënë hoxha Allah e mëshiroft kaptinë Allahu thot, e si ka mundësi ata mushrik, si ka mundësi me i bo shirk Allahu xhelle ve ala dhe me lutë edhe Allahun edhe dikan tjetër, e ai tjetri është që la jahluku shejen. Allahu thot, ai nuk krijon kurgjo. Si ka mundësi dikush me adhuru dikan, çka s'ka kriju kurgjo. Pra Allahu xhalla wala e tregon dobësinë e atij çka e lutin njerëzit pos Allahu xhalla wala dhe e tregon një tjetër mrena ajetit se ai çka adhurohet duhet me kon ai që ka krijue dhe çka ka mundësi me krijue. Andaj Allahu xhalla wala sura Luqman e ka përmend disa prej krijesave dhe ka thon pas krijimit qiejve dhe tokës ka thon hadha khalqullahi fa aruni madha khalaqa alladhina Min dunih, ka thonë qe qielli dhe toka dhe detet dhe dielli dhe hëna edhe krijesat e shumta edhe njerëzit edhe xhinët, ja këto janë krijesa të Allahut xhella uala. Khalqullah, kjo është krijimi i Allahut. Fa aruni madha khalaqa alladhina min dunih? E ata çka i lutni ju pos Allahut xhella uala dhe i adhuroni, çka kanë kriju ata? E nëse s'kanë kriju kurgjo, pse e adhuroni? Nëse, nëse s'kanë kriju kur gjo, pse e adhuroni? Ai çka meriton m'u adhuru, është ai çka ka fuqi krijimi. Fuqi krijimi prej kurgjo hiçit. Pa qenë kurgjo, me krijue. Pa shembull paraprak. Jo me shembull paraprak. Pa shembull paraprak. Sikur Allahu xhelle ve ala që ka kriju qiellt dhe tokën dhe krijesat dhe s'kanë ekzistue përpara në asnjë formë. Allahu xhallahu ala i ka krijue wa hum yukhlaqun. Allahu xhallahu ala thot, madje leje që ata s'kan mundësi me kriju diçka, po ata janë edhe më poshtë. Ata janë vetë të krijum. Kjo është cilësia e dytë e dobësisë të atyre që adhurohen pos Allahut. Krijesa janë ata. Ata s'kan mundësi me hek pi vetes të keqen nëse goditen prej anës Allahut e ku ma dikujt tjetër ata me ia largu të keqen. Kjo është ajo e cila Allahu xhalla wala e përmend për ata që lutin pos Allahu xhalla wala. Hoxha ka pru këtë kaptinë, ngase dhe hadithet çka ka me i pru e pastaj se çështja absolute i takon vetëm Allahu xhalla wala. Zotit të botrave, elhamdu lillahi rabbil alamin. Andaj Allahu xhalla wala ajetin e parë e ka regjistru në Kur'an, elhamdu falënderimi absolut Falënderimi absolut, ngase fjala hamd ka një kuptim më të madh se sa falënderimi. Fjala hamd na e përkthejnë në gjuhën shqipe, ngase gjuha shqipe normal nuk është e fuqishme dhe e gjanë sikur gjuha arabe, mirëpo fjala hamd, hamide, jahmedu, nuk përkthehet falënderim. Po diçka shumë ma e madhe se sa falënderimi. Andaj Allahu xhallahu ala Ndërsa fjala ma e denjë çka mujna me thanë, hamdi absolut, falënderimi absolut çka s'i s'i takon kërkujna, ngase na për shembull thojna pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon men lem yashkurin nas lem yashkurillah. Mirëpo shikoni e ka përmend fjalën shakara. Kush s'i falënderon njerëzit s'e ka falënderu Allahun. Kjo është rregull e përgjithshme. Kush s'ka mirënjohje ndaj njerëzve që i kanë ba mirë, ai ai e ka natyrë edhe ndaj Allahu xhallahu ala s'ka Falënderim. Mirëpo s'ka thonë kush ju jep, s'i jep hamd njerëzve. Pse, hamdi i takon vetëm Allahu tebareke ve teala, pse Rabbil alamin. Allahu xhallahu ala s'ka thonë veç elhamdulillah. Kaq, jo. Allahu ka thonë se është Zoti i botrave. Ai ka kriju gjithçka dhe atina i takon falënderimi. Andaj Hoxha ka prue këtë ajet për me argumentue për këtë çka folëm deri tash se Çka adhuron dikush pos Allahu xhalla wala, batil është, e kotë është, pse nuk krijojnë, s'din me kriju, s'kan mundësi me kriju, janë krijesa, janë të dobta, e kështu me radhë. Edhe sot, ata të cilët adhurojnë varreza, e sa njerëz adhurojnë varreza, e sa njerëz adhurojnë pejgamberin sallallahu alai sallam dhe mendojnë se ata kanë kanë mundësi Nuk nuk meriton krijesa me u lut. As nuk i lejohet krijesës me ia dhon një drejtë që e ka Allahu tebareke ve teala. Ngase ata janë të dobët. Pastaj ka thon Allahu tebareke ve teala në vazhdim të ajetit wa la yastati'una lahum nasra. Ka thon çka ata kur i lutin dhe kërkojnë ndihmë prej atyre. Allahu thotë la yastati'una lahum nasra. S'kan mundësi me i ndihmue. Po lutni sa duni. Dërmohuni tu lut. Shkatrrohuni tu lut. S'kan mundësi me ju bo dobi. Ato nuk ju bojnë dobi juve. Ju vetëm se e shkatrroni vetveten e juve, ndërsa ato s'kan mundësi me u ndihmue, nëse Allahu xhallahu ala dëshiron për juve diçka të keqe apo të mirë. Allahu xhelle ve ala ka çështjen në dorë. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. E Allahut është çështja fillim e mbarim. E Allahut është çështja fillim e mbarim. Mirëpo shikoni se Allahu xhelle ve ala s'ka thon la yansurunahum, po ka thon la yastati'un nasrahum. S'ka thonë s'i ndihmojnë, po ka thonë s'kanë mundësi m'i ndihmu. Edhe ka dallim mes dy, mes dy shprehjeve. Pse? Të kish thonë Allahu xhelle ve ala, s'ju ndihmojnë, çka kishin me thonë mushrikët, kishin me thonë, po, ndoshta s'na ndihmojnë, po kanë mundësi me na ndihmu. Po s'më ndihmojnë për një dhe një gjunah, apo pse jam njeri keq. Mirëpo Allah ka thonë, la yastati'un, s'kanë mundësi. Ato edhe me dashtë edhe supozimisht me ju ndëgjue, s'kanë mundësi. S'kanë mundësi me ju ndihmue. Mirë, është nji dyshim i disa njerëzve të cilët adhurojnë njerëz. Adhurojnë njerëz. Thojnë, na nuk i adhurojna vorret. Nuk i adhurojna atë mënyrën banale shka kanë adhuru mushrikët e kohës Ebu Xhehlit, ku i kanë adhuru disa gurë të cilat i kanë skalit, Po na adhurojna njerëz, na adhurojna ligje, na adhurojna kushtetuta e kështu me radhë. E ato kanë mundësi me na bo dobi. Ato kanë mundësi me na bo dobi se kanë n'dorët e tyre prej pasurive dhe bolloqeve, kanë mundësi me na bo dobi. Mirëpo edhe kjo është e kotë. La yastati'una nasrahum. Kur t'i godasë e keq e keqja njerëzit e smuje e dhimbta e kështu me radhë prej të këqijave la yastati'un nasrahum ato letra s'bojnë dobi kurgjo ato letra që i kanë shkrujt nuk të bojnë ty dobi kurgjo edhe s'kanë mundësi pi Allahu xhelle ve ala me të shpëtue edhe kur të vjen momenti me vdek ato s'kanë mundësi me të bo ngase dobia absolute është ajo ai shka kërkon m'u adhurue duhet m'i pas cilësitë Pse ka thonë qafirat dhe s'ka thonë Allahu muhitun bil mu'minin. Ngase çdo shprehje është ka rol t'caktum në Kur'an. Allah ka thonë Allah i ka rrethiku, i ka rrethue jobesimtarët. Mirëpo, esenca është që edhe besimtarët Allahu xhelle ve ala i ka rrethu, na s'kena mundësi me ik. Ngase besim, jobesimtari është ai shka hik prej Allahut. Ndërsa besimtari s'ik, as s'e provon me hik. Madje besimtari shkon ka Allahu. Besimtari shkon ka Allahu, e jo me hik. E kafiri ik prej Allahu xhelle ve ala. Ik prej Allahu tebareke ve teala, se e din se çka e pret. E din se çka e pret. Andaj Allah ka thonë, muhitun bil kafirin. Ju çka po hikni, s'kini ku me hik, s'kini ku me hik. Andaj ata çka adhurohen pos Allahut xhelle ve ala, Allahu tebareke ve teala e ka mohue dhe ka thonë nonë gishtin në mendje al, a është e logjikshme Allahu xhelle ve ala ju ka kriju juve. Allahu ju furnizon, Allahu ju jep shëndet, Allahu ju jep të mira, Allahu ja u merr këto kur doje. E kështu me radhë, Allahu xhelle ve ala është i fuqishëm mbi gjithçka. Si ka mundësi ju njerëz me shku me adhuru dikan tjetër si ka mundësi ju me ja dhonë nënshtrimin dikujt tjetër ndërsa krejt unë ju kom dhonë krejt çka e kini ju është e jemja si ka mundësi ju me adhuru dikan tjetër andaj a është prej intelektit na kena përmend në derset skalitja e shpirtit dhe e mendjes ku ka thonë hoxha se katër cilësi janë ma t'lartat e para mençuria e dyta dituria e treta hikmeti dhe këto të trijat kur t'përzihen Dhe kur të bashkohen tek një njeri, duhet me përfundue në çka? Në adhurimin e Allahut xhelle ve ala. Në adhurimin e Allahut tebareke ve teala. Andaj ai çka se ai çka s'krijon dhe s'ka mundsi me krijue, nuk meriton m'u adhurue, dhe se ata janë të varfër për Allahun xhelle ve ala dhe nuk meritojnë asnjë lloj të adhurimit. Ka thonë Allahu xhelle ve ala në vazhdim, "Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Ata shka ju i lutni pos Allahut xhelle ve ala s'e kanë n'dorë as sa një bërthama ma e vogël, as kitmir atë lëvozhgën e, e, e bërthamës ma të vogël. S'kan n'dorë kurgjo hiç. S'kan n'dorë realitet kurgjo hiç. Ata vet janë të varfur. Allahu xhelle ve ala pse e ka përsërit qeta vazhdimish? Se Kurani është i plot me përshkrimin e dobësive të atyre çka luten pos Allahut xhelle ve ala. Andaj edhe për iblisin Allahu xhelle ve ala ka thënë: "Wa kana kaidu shaytani dha'ifa." Dhe kurthi i shejtanit është i dobët. Pse Allahu i përmend këto sende? Se njerëzit çka e adhurojnë shejtanin, edhe çka friksohen prej shejtanit, çka shejtani me qitet e frikson njeriun, Frikësomuni mue. In kuntum mu'minin. Nëse jeni besimtarë veç mua e keni frikë. Andaj Ibn Abbasi pi këti ajeti e ka nxjerr se kush i ka frikë Allahut, s'i ka frikë tjetërkujna. Ndërsa e ka tregu se dobësia e shejtanit është shumë shumë shumë e madhe. Kurthi i madh i shejtanit, çka ju doket njerëzve Allah thot inne kejde shejtani kana daife. Kurthin e ka shumë shumë dobt, shumë shpejt be. Shumë shpejt bjen. Andaj nuk duhet Ditën e gjykimit. Këtë që këtë tokën çka njerëzit e shofin, edhe ata çka s'e shofin, kabdatuhu e ka në grusht Allahu. E si ka mundësi dikush mi ju friksue dikujt tjetër? Para me ndonë e madhërinë e Allahut tebareke ve teala. Ues-semawatu matwijat, edhe qiejt janë të mbështjellura në të djathtën e Allahut xhelle ve ala. Subhanahu ve teala, amma jushrikun. Dhe shikoni Allahu në fund e pastron vetveten. I pastër, i madh është Allahu prej asaj çka ja përshkrujnë njerëzit. Mushrik. Pse? Madhria e Allahut a e madhe kurse ata e kanë lut dikan tjetër çka s'meriton. Madhria e Allahut është e madhe. Andaj sikur njeriu ta kuptojë madhrinë e Allahut xhelle ve ala, krejt i bin n'tokë tjerat. Krejt i bin në tokë tjerat dhe nuk madhron diçka tjetër pos Allahut tebareke ve teala. Pastaj ka thënë hoxha, Allahu e mëshiroftë, në sahihun e Bukhariut është transmetu një hadith ku ka thënë shuxhxhen nebiju sallallahu aleyhi sallam jeume uhudin. Hoxha ka pru këtë hadith për me vërtetue se krejt çështjet janë n'dorën e Allahut. Krejt çështjet janë n'dorën e Allahut. Thot, Si ka mundësi një popull me shpëtue e ata e kanë plagos pengamerin e tyre. Pra pengameri sallallahu aleyhi sallem ka mendu se kufri i këtyre ka mrri aq larg saqë e kanë plagos pengamerin e tyre. E kanë plagos njerin çka u dërgue mëshirë tek ata e ata dalin e luftojnë dhe ja thejnë dhamin krijesës ma të dashur te Allahu xhelle ve ala, ka thonë si ka mundësi këta është me shpëtu. Allahu ka zbrit një ajet për me qërtu pengamerin sallallahu aleyhi sallem. Paramendon, Allahu e ka qërtue pejgamberin sa, çfarë ajeti ka zbrit? Lejse leke minel emri shej. Ti s'ki n'dorë kurgjë hiç. Ti s'ki n'dorë kurgjë hiç. Au juadhibahum au yatuba alehim. A ka me i dënu ata Allahu apo ka me i pranue në islam dhe ka me jau pranu teuben. Paramendone çfarë situate e dhimbshme. Pejgamberi sa mban çuditet. Fjali çuditëse. Si ka mundësi me shpëtu këta? Allahu ka thonë s'ki n'dorë kurgjo. S'ki n'dorë kurgjo. Au yatuba alehim, ka mundësi Allahu i shtin në Islam qato çka ti po kujton që s'kan mundësi me shpëtue. Edhe kjo është një mësim për neve. Edhe kjo është një mësim për neve. Hadithin tjetër e ka prue hoxha nga Ibni Omeri, radijallahu anhu. Shikone, pejgamberi sallallahu alai sallam n'këtë luftë, është lutë për disa njerëz me emën dhe mbiemën. Allahumme l'an fulanen, ve fulanen, ve fulanen. O Allahu jem, mallkoje filanin, filanin dhe filanin. Në transmitim tjetër, mallkoje Safuan ibn Umeje, dhe Suhejl ibn Amrin dhe Harith ibn Hisham. Tre veta prej kokave ma të mdhaja të kufrit që kanë met mas luftës së Bedrit. Njerëz të cilët e kanë pa se e vërteta është ndihmu, prap kanë qëndru në kufrin e vet. Edhe pejgamberi sa i ka mallku me emën. Mirëpo ka zbrit ajetin Allahu xhelle ve ala leysa laka min al-amri shay. S'ki n'dorë ti kurgjë. A ka me ja pendu Allahu, a ka me ja pranu Allahu pendimin, apo ka me i dënu? Dhe tu trat e kam pranu islamin. Dhe të tret e kan pranue islamin. Edhe kjo është argument se na nuk duhet me shpejtue në mohimin se filani s'ka mundësi mu pendu. Ja kanë thi dhamin kresës ma të mirë. Kanë dash me vra pejgamberin e Allahut kufri ma i madhë ftyr tokës. Allahu i ka bo në islam i ka shtie. Edhe janë bo njerëz të mirë. Edhe Safwan ibn Umeja a ba prej muslimanëve, sa ka luftu rrugë t'Allahut xhallahu ala. Edhe Suhejl ibn Amri e ka çlirue Shamin. Jan bo njerëz të cilët e kanë mbrojt pastaj fenë Allahut te bareke ve teala. Madje çki Suhejl ibn Amri a ba sebeb për me qëndrue në Mekë banorët e Mekës mos me ba ridde. Ka dal i ka çortue. Ka thon, "O populli jam, leje që jena vonu me hin Islam, tash po doni të part me dal." Kan dash me ba ridde. Kan thon të vdiq pejgamberi, normal njerëzit ça se kan kokën e lehtë. Kan dash menjëherë me dal pi feje. Suhejli, qiki çka pejgamberi a.s. nuk e ka mendu që ka me ka me hin Islam apo ka mu pendu edhe ka ba dua kundër atina. Allahu xhallahu ala e ka ba që me mbrojt fejen çki person. Andaj njeriu nuk ban me u çudit se si Allahu xhallahu ala ja ka pranue pendimin filanit e si pas ka hin filani në islam, ngase Allahu xhallahu ala nuk i dihet caktimi i tina se kujna ja pranon Allahu te bareke ve teala tauben. Madje është një një person i çuditshëm i cili ka luftuar në luftën e Uhudit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe as pejgamberi alaihi wasallam s'e ka ditë se është në palën e tina. Quhet Usair ibn Abdul Ashhal Al-Ansari, Usejr ibn Abdul Eshhel, luftën e Uhudit e kanë gjetë tu luftue. Ki ka qenë prej Medines. Dhe disa sahabe kanë mendu që ki ka ardhë me i nimue popullit vet. Sikur që luftoj njerëzit për vatan e për atdhe e për kombin e vet. Kanë mendu se qështu është çështja e tina andaj nuk ja kanë nue vëmendjen shumë. Mirëpo, kur është plagos shumë ranë dhe pak para se me vdek, i kanë thonë, pse ti je tu luftu me neve? E hadeben li kaumik, em nusraten lil islam, a pse e do popullin tan, apo me, nimdu, me ndihmu islamin? Ka thonë, vallaj, unë e kum dëshmu se la ilahe illa Allah dhe pejgamberi është I dërguari i Allahut xhalla wala, Muhamedi është i dërguari i Allahut xhalla wala. Ka thon shkojna t'i kallzojna pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë shku i kanë kallzu. Ka thon Usairi ka luftu dhe pak para se me vdek ka thënë se është musliman. Ka thënë ai është banorë i xhennetit. Kurkush s'e ka ditë, madje ki rast, qiki rast është Ebu Huraira kur ju ka thënë sahabëve, ka thënë a e dini një njeri që ka me hi në xhennet e kurr s'ka fal namaz. S'e ka vnue ballin e tij në sexhde kurrë Ka thonë na nuk mujna me paramendu një njeri s'a falë kurrë me hi n'xhennet Ka thonë e unë ju tregoj se pejgamberi sallallahu alejhi ve selem ka tregue Ka thonë qështu qështu ka qenë rasti i filanit Kurrë nuk ka falë Madje n'mesin e luftës veç ka hi n'luft Nuk e ka ditë kurkush pse asht tu luftu Pak para se me vdek e ka pranu islamin Dhe ka vdek dhe pejgamberi alejhi selam ka dëshmu me xhennet Andaj çështjet e Allahut xhel-le ve ala janë nganjëherë të çuditshme dhe mëshira e Allahut xhel-le ve ala e kap ata çka neve nuk na i merr mendja mirëpo Allahu xhel-le ve ala i ka thon pejgamberit alejhi selam lejse leke min al amri shay'un ti s'ki n'dor kurgjë andaj çështja i takon vetëm Allahut tebareke ve teala hoxha ka pru një hadith tjetër për me tregue se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dashuri i Allahut khalilullah nuk ka n'dor kurgjë nuk ka n'dorë kurgjo edhe pse i ka pru hoxha këta që pejgamberi alejhi selam s'ka n'dorë kurgjo për me e lidhë na zemrën veç me Allah se s'ka mundësi me na shpëtu kurkush pos Allahut tebareke ve teala nga Ebi Hurejra radijallahu anhu thot pejgamberi a.s. kur i ka zbrit ajeti ve endhir ashiratekel akrabin dhe çu dhe ngritu dhe qortoje familjen tane ma t'afërt është çue pejgamberi sallallahu a.s. dhe i ka mledh familjen e vet edhe i ka thonë ja ma'shera kurejshin O grupa edhe o ju kurejsh, ishteru enfusekum, blene vetveten e juve, pra shpëtone vetveten e juve, shpëtone me adhurim ndaj Allahut tebareke ve teala la ugni ankum min Allahi shay'an se une s'kam mundësi me ju ba dobi ndaj Allahut kurgjë Unë jam pejgamber, po Ju jini familjarë të mi, po Ju jini kini hi n'islam, po Mirëpo s'kam n'dorë kurgja për juve Pastaj i ka përmen njerzit ma t'afërt me emna Ka thonë ja Abbas Ibn Abdel Muttalib La ugni anke min Allahi shej'a O Abbas, o mixha jem S'kam mundësi me të bo para Allahut kurgja dobi Ja Safijetu Ammete Rasulillahi Sallallahu alai sallam Oj Safije Selini min mali ma shi'ti. Si dush pare, çka kam pare muj me t'dhanë, çka dush? Wala ughni anki min Allahi shay'a. Ama para Allahut s'kam mundësi me të bë kurgjë. E hoxha pse e ka pru këtë hadith? E pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka e ka bë këta? Me ju tregu njerëzve, unë jam in inni Ana basharun mithlukum, unë jam njeri si ju, yuha ilayya, vetëm shpallet mua. E gjithë çështja në dorën e Allahut tebareke ve teala. Besimtari e lidh çështjen vetëm me Allahun tebareke ve teala. Edhe hoxha ka pru këtë hadith për me tregue se nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu kanë i gjallë, ju ka thije dhami, i ndershëm, ju ka plagos ftyra. Edhe ka bë lutje kundër disa njerëzve, Allahu ka thënë s'ki n'dorë kurgja ti. S'ki n'dorë kur gjo Edhe pejgamberi sallallahu alejhi sellem familjes vet ju ka thonë S'kam mundësi me ju ba kurgjo juve dobi Tu u konë gjallë Tu u konë gjallë ka thonë S'kam mundësi me ju ba dobi kurgjo Edhe pse ka pas mundësi me ju ba dua Mirëpo ka thonë Allahu i ka çështjet n'dorë Pejgamberi sa më ka po, a, a u ka lutë kundër atyre, po. Allahu me ja pas pranu duanë, çka ishte kanë? Ishte kanë mos me hinë islam, kurrë. Po Allahu s'e ka pranu duanë. Pejgamberi Allahu, se ka pranu doajën. Ka thonë, mos u lut kundër atyre. Pse? Se në kaderin Allahut u kanë me hinë islam ata. E kështu, e hoxha ka pru këtë hadith, për me tregu njerëzve atyre të cilat lidhen me pejgamberin alejhi selam. Pejgamberi alejhi selam ka thonë, s'kam mundësi me të bo kur të bo, dobi kurgjo tu u kanë gjallë, tu u kanë i vdekun, Si ka mundësi unë tu u konë gjallë s'mun baj dobi, e tu u konë i vdekun, çështjet janë n'dorën e Allahut xhelle ve ala. Çështjet janë n'dorën e Allahut xhelle ve ala, ndaj Allahu tebareke ve teala ka thonë, fe firru ilallah, ikni te Allahu. Koment ka ardhë, ikni te Allahu, pi Allahu. Andaj, Allah, pejgamberi sallallahu alejhi sellem hadith, ka ba dua, ka thonë, eudhu, Bi ridake min ghadabik. Kërkoj o Allah xhelle ve ala, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tande pe hidhrimit tand. Ve audhu bike minke. Dhe kërkoj mbrojtjen me tije prej tije. Pra prej Allahut xhelle ve ala s'ka mundsi njeriu me ik. dhe çështjet janë krejt n'dorën e Allahut tebareke ve teala andaj këto hadithe i ka prue hoxha për me argumentue se gjitha çështjet janë në dorën e Allahut xhelle ve ala dhe se pejgambert me gjithë pozitën e madhe me gjithë nderin e madh te Allahu xhelle ve ala me gjithë se janë po, njerëzit të cilët Allahu xhelle ve ala i ndihmon ve kana alejna ve kana hakkan alejna nasrul mu'minin Allahu xhelle ve ala e ka zbrit ajet, thotë është obligim për neve me i ndihmu besimtarët. E në krye të besimtarëve kush janë? Besimtarët. Janë pasus të pejgamberëve. Allahu ma s'pari ndihmon pejgamberët, masandejna besimtarët. Me gjithë këta, Allahu ja ka refuzue lutjen pejgamberit alejhi selam. Ja ka refuzu lutjen. Andaj çështjet janë në dorën e Allahut tebareke ve teala dhe ai Allah, Zoti i botrave, është ai i cili meriton adhurimin dhe gjithçka pos Allahut xhelle ve ala s'meriton adhurim. S'meriton adhurim. Andaj hoxha i ka prue këta hadithe për me argumentue se fuqia absolute është fuqia e Allahut xhelle ve ala, Rabbul alamin, hadha khalqullah, kjo është krijimi i Allahut xhelle ve ala, tregoni çka kanë kriju ata të tjerët, andaj kur dikush kërkon m'u adhurue dhe m'u respektue në mënirë absolute, thuj hadha khalkullah, fe eruni madha khalakal ledhine min dunihi, qe çka ka kriju Allahu, e hajt kallzom çka ki kriju ti. Pse me të ngu ti e unë në mënirë absolute, kur ti s'ki bo kurgjo, kur ti nuk ki bo kurgjo. Andaj, Dhe disa dobi që i ka nxjerr hoxha prej këtyre ngjarjeve është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e din gajbin. Pejgamberi alaihi salam nuk e din gajbin. Pse? Se u lut kundër dikujna çka te Allahu kan m'u bo musliman. E ka mallkue. E ka mallku Allahumma la'an. Allahumma o Allahu jem mallkoje. Mirëpo Allahu e ka ba musliman. E Allahu e ka ba musliman Edhe kjo një dobi tjetër Se s'lejohet me mallkue n'mënyrë konkrete S'lejohet me mallkue n'mënyrë konkrete Për shembull me than O zot mallkoje filanin e birin e filanit Po çka duhet me than Duhet me than o zot mallkoji zullumqarët Dhe o zot shkatroji zullumqarët Pse ngase mallkimi konkret është Gjykim me zjarr. Mallkimi konkret është gjykim me zjarr dhe largim nga mëshira e Allahut xhelle ve ala përgjithmonë. Edhe kjo sidomos në punën e mëkatarëve. Në punën e mëkatarëve, kur ta shihsh dikan tu bo mëkat, apo një mëkatar n'rrugë e kështu me radhë. Edhe nëse i ka gjynahet e mdhaja, edhe nëse është zhytë në gjynahe, nuk ban me mallkue. Nuk ban me mallkue, pse? Ngase mallkimi është largim prej mëshirës të Allahut tebareke ve teala, ndërsa islami ka ardhë dhe mëshira e Allahut xhelle ve ala i përfshin gjithçka. Ve rahmeti sebakat gadabi. Allahu xhelle ve ala e ka shkrujt në arshin e tina. Hadithin e Buhari dhe Muslim, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhelle ve ala e ka shkrujt në arshin e tij, ve rahmeti mëshira ime sebakat gadabi e ka mbizotrue hidhrimin tem. Mëshira e Allahut xhelle ve ala është mbi mbi gjithçka. Se ektubuha lil ledhine amenu. Allahu xhelle ve ala ka thënë n'Kur'an do t'jau shënoj atyre të cilët kanë besuar. Andaj prej dobive të këtyre haditheve është se nuk ban me mallkue dikan sidomos muslimonin. Sidomos muslimonin kur ban ndonjë gjynah apo ndonjë mëkat, ngase ajo është largim prej mëshirës të Allahut tebareke ve teala dhe gjykim për atë çka s'di s'e di. Ndoshta ai bahet nesër ma i mirë se ti Ndoshta ai bahet nesër ma i mirë se ti dhe ta kalon Dhe ta kalon Pse Ngase nuk dihet caktimi i Allahut tebareke ve teala Allahu xhelle ve ala prej krijesave Ka të cilat e, e teprojnë n'zullum E teprojnë në kufër E teprojnë në kalimin e kufijve Mirëpo Allahu xhelle ve ala me mëshirën e tij të madhe I mëshiron Andaj ka ardhë në një rivajet të beni Israilve, të cilat dispozita jonë si ehli sunnet është as me mohue dhe as me pohue, mirëpo është ngjarje e cila e tregon mëshirën e madhe të Allahu tebareke ve teala kur Allahu xhelle ve ala ka fundos Firaunin atë i cili ka thon ana rabbukumul a'la un jam zoti juve ma i madh ka ardhur në tefsir Se Xhibrili alejhi selam e ka ditë mëshirën e madhe të Allahu xhallahu ala dhe ka shkue, ka marr dhe, dhe i ka hedh në gojën e Firaunit. I ka hedh dhe. Ka thënë Allahu xhallahu ala pse e bane këta? Ka than o Allah, u tuta se mos po ban teube ti ja pranon. Firaunit, paramendone sa i ka kalu Firauni kufit. Andaj duhet me u kalzu njerëzve mëshirën e madhe të Allahu te bareke ve teala dhe me u kalzu se Allahu xhallahu ala, andaj në hadith ka ard se i ka than Allahu te bareke ve teala Davudit ka than me dit o Davud se sa është malli jem për ata të cilët ma kanë kthi shpinën me u kthi te te une, kishin me dek prej prej dëshirës. Ata shka ikin prej Allahut me gjynahe, ata shka s'e adhurojnë Allahun xhallahu ala, me gjynahe po ikin prej Allahut. Allahu ka thonë me ditë sa i du e dhe kam dëshirë m'u kthi te une, kishin vdek prej mallit dhe dëshirës shka e kam për ta. E si është puna me ata shka vin ka unë? Sa i don Allahu te bareke ve teala, andaj mëshira Allahu xhallahu ala është shumë e madhe dhe mos me kanë mëshira Allahu xhallahu ala, nuk kish me pas mundësi me mbijetue gjallesë mbi tokën e Allahu te bareke ve teala, lusim Allahu xhallahu ala që të na kape me mëshirën e tina deri në